Əl-Qiyamə Qiyamət surəsi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə La uqsimu bi yawmil qiyamah And içirəm qiyamət gününə Və la uqsimu bin nəfsil lawwamah And içirəm peşmançılıq çəkən nəfsə. Əyəhsəbul insanu əllən nəcmə izaməh. İnsan elə düşünür ki, biz onun sümüklərini yığa bilməyəcəyik. Ələ qadirinə alə ən nusəvviyə bənənəh. Mütləq yığacağıq. Biz onun barmaq uclarını bərpa etməyə qadirik. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه Lakin insan bundan sonra da günah etmək fikrindədir. Yəsəlu əyyənə yevmul qiyaməh O, qiyamət günü nə vaxt olacaq deyə rişxəndlə soruşur. Fəizə bəriqəl basar Gözlər bərələ qalacağı və xəsəfəl qamər ay tutulacağı və günəşlə ayın qovuşacağı zaman O gün insan deyəcəkdir, hara qaçaq? Xeyr, o gün pənah aparılacaq yer tapılmayacaq. İlə rabbikə yevməidinil müstəqar. O gün qayıdış ancaq sənin Rəbbinə olacaqdır. Yunəbbəul insanu yevməidin bimə qaddəmə və əxxar. O gün insana əvvəllər etdiyi və sonraya saxladığı əməlləri barədə xəbər veriləcəkdir. Bəlil insanu alə nəfsihi basirə Əslində insan öz əleyhinə şahidlik edəcəkdir. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ Üzürlü olub olmadığı bütün halları ortaya qoysa da. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ Cəbrail sənə Qur'anı nazil etdikdə, onu tələmtələsi yadda saxlamaq üçün dilini tərpətmə. İnna alayna cəm'ahu və qur'anah. Şübhəsiz ki, sənin qəlbində onun qərar tutması və dilinlə onun oxunması bizə aiddir. Əizə e qara'nahu fəttəbi' qur'anah. Biz onu oxuduğumuz zaman sən onun oxunuşunu izlə. Sonra sözsüz ki onu izah etmek de bize aittir. Hayır, Eksine, siz tez ötüp keçen fani dünyanı sevir. Ahiretten ise uzaklaşırsınız. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ O gün neçə-neçə üzlər nurlanacaq إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ və öz Rəbbinə baxacaqdır. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ O gün neçə-neçə üzlər də tutulub qaralacaq تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ Və yəqin edəcək ki, onlara müsibət artıq üz vermişdir. Kəllə idə bələğətit təraqiyə və qilə mən raq. Xeyr, o ruh körpücük sümüklərinə yetişəcəyi zaman ovsunu kim oxuyacaq deyiləcəkdir. Zannə ənəhul firaq. Can verən adam dünya həyatından ayrıldığını yəqin edəcəyi وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ və ayaq ayağa dolaşacağı zaman إلى ربك يومئذ المساق O gün hər kəs Rəbbinin hüzuruna gətiriləcəkdir. فلا صدق ولا صلى O kafir nə Qur'anı təsdiq etdi, nə də namaz qıldı. Lakin kəzzəbə və təvəllə, thumma zəhəbə ilə əhlihi yətəmətta. Haqqı da yalan saydı və üz döndərdi. Sonra da lovğa-lovğa öz ailəsinin yanına getdi. Əvlə ləkə fəəvlə. Vay sənin halına, vay! ثم أولى لك فأولى Yenə də vay sənin halına, vay! أيحسب الإنسان أن يترك سدى Bəlkə insan öz başına qoyulacağını güman eləyir. ألم يك نطفة من مني يمنى Məyər o, kişi toxumundan axıdılan bir damla nütfə deyildimi? ثم كان علقة فخلق فسوى Sonra laxtalanmış qan oldu. Allah onu yaradıb kamil bir görkəmə saldı. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى Ondan da bir cüt kişi və qadın yaratdı. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Məyər o, ölüləri diriltməyə qadir deyil.